Dati galit na galit sa akin yung pinsan ko no, Ang bobo mo no, gumawa ka ng ano, mais kunyelo, yung pang ano. Cream pang, corn? <laughs> Oo, yung... oh, yun nga yung, yun, galit galit sa akin yung pinsan ko noon. Pinabili ko ng whole kernel. Whole kernel, ha? Ah. whole kernel. Ilang beses sa akin sinabi, oh. whole kernel. Oh, bumili ako ng cream corn. <laughs> ang hirap kainin. No, ang hirap kainin pag cream corn. O, oh, saan ba ginagamit yun? Sa Maha Blanca. Ah, iba pa yung niisip ko yung panchapsoy, <laughs> Oo. yung baby corn. Nakasiksik <laughs> yung baby ko. patanga ng patanga tong pamilya na to! The Pod Network Entertainment. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan Ayun na, na, ayun na. Init sa labas. Ang init sa labas. Oo. Kaya nga tayo naka-jacket. <laughs> Salamat sa Bebang. Bebang halo-halo. Hmm. Thank you, Jomar. Isang round na daw. Kung nag Ako ang, ano, ako ang hindi maka-decide. Ah, paano ba ang tamang pagkain ng halo-halo? Huli yung yelo. Ha? Huli yung ah, yelo. Ah, so, Huli yung gagamit ka muna ng straw. Pero yung So, bakit pa siya nilagay sa isang basong tamang paghalo sa kanya, yung ilalim mo. Oo, gabi. Ilalim mo Susukitin mo sa ilalim. Susukitin mo yung ilalim. Itong nasa taas, ibabaw. kakainin mo na ba ito kagad? O ano, malalaman lang Welcome to the Ultras! Episode 811. Exclusive. on Spotify and YouTube. igiling giling <laughs> Napakanta na siya. Talaga. Napakanta na. Wala nakakaano eh. Kasi Oo, wala parang ano nakakagets eh. eh. parang pang mosi eh. Uh, Hindi, ano talaga, yan yung pagtamang paghalo sa halo-halo, igigiling-giling. Itong halo-halong to hmm. ay kasi yung iba, may nakita ko kuma yung isang halo-halo merong leche plan sa hmm. taas. Yung iba, kinakain na kagad yung leche Feeling ko kailangan mo kainin yung ibabaw ng halo-halo kasi pag di mo kinain, tatapon siya pag hinalo mo eh. Oo. Kaya ang mo hihi, ano, haluin yung So, ilalim muna. So, kainin ko nito. Kasi yung mga Anyway. Patingin niya, patingin niya, patingin niya. Patingin ako. Ayoko Titingnan po. ko kasi. Ayoko, ayoko na yung gagawin ko. Kailangan mo to eh. ko na to ha. <laughs> Eh, ganyan talaga kasi yung kaklase mo kakainin yan eh pag di mo kinain agad ako ganun. Uh, inuuna ko yung leche plan muna. Oo. Kasi ano eh, parang pag sinama mo na siya sa ano sa paghalo, nadudurog na kasi. Oo, saka hindi mo best, na, na nahirap na malasahan. Oh, best ingredient sa inyo halo ng halo-halo, leche flan. Kaong. Kaong. <laughs> kaong tsaka natatigong. Mm. Mm. Hindi, ayoko ng kaong, wag. Bakit? Ano, yung, ano ba yung... Matamis na beans. Yung re, yung beans, oh, ano yun? Matamis Ayoko na, ayoko na. Ano? Gulaman. Gulaman ko Saba ko, saba. Mm, ah, okay. You look like a saba dude, pare. Mm. Oh, sigurado What sa bebang. sabado? meron yan sa bebang. <laughs> Sigurado. Oo. Ay, meron. Kompleto. Huwag naman masyadong hard set. <laughs> Ayaw nga lang natin. Pero Magkakakuha <laughs> ba tayo? Masarap naman talaga hard sell man o hindi. Ako, saba, saka langka. Yan, hanap ko yung langka. Mm. Ibang klase yung, sa amin, ang ganda na nga ng present, presentation nitong halo-halo na to. Kasi meron sa amin dati, pagka ah, summer, pag pumuwi ka ng Pangasinan, mayroong mga halo-halo na mura doon sa isla. Tas Maraming alam, saguyan, no? Alam mo yung yelo na ginagamit nila? Hmm. Yung pang yelo sa isda. Oh, yung black ice? Oo, oo dati ganun yung... Pero bata pa ako noon eh. Yung kinukudkod? Oo, oh. yung kinukudkod. Pero hindi naman sumakit yung tiyan ko. Parang sanay na yung Pero ganyan naman nung araw, wala namang shaved ice ng araw. Pero siguro mataas yung chlorine ng black ice nun. Kasi hindi naman sumakit yan natin nun eh. Mm. Diba? At saka yung ibang, yung halo-halo na binagbibilang ko nung bata ako, kukuha na, kukuha ng yelo. Tapos ah. yung Di Kamay, no? Iuhulma yung <laughs> Pag inuhulma yung Totoo yun. Ginagamit nyo kami panghulma. <laughs> Hindi, ano naman yun? Dapat may plastic yung kamay. Hindi. Wala eh. Yung iba wala eh. eh. Isang subdivision lang kami. Parang feeling nila magkakapatid kami lahat eh. Oo. Kasi isa ka. Ganun. Tsaka Oo, sila, ano, Aling Tesi. Oo. Nakakamiss ngayon, no? Yung, sige, Rems. Hindi, ma-offend si Aling tesi kapag sinita hmm? mo. Ay, nakakatawa dito sa Bebangs, yung nasa ilalim yung leche plan. Ay, leche plan ba yung nasa ilalim? Ah, leche plan nasa balim. Bebang. Ah, iba sa kanila. Para hindi madurog, ano? Ano bang, ano nyo? Ano ba ang... leche plan ang... yung sa ilalim. Ano- Manalo tong in summer talaga yan, eh, no? Ito pala naalala ko, sorry James. Mm. Ano, ang nami-miss ko ngayon yung kudkuran, yung malaki, yung cellphone, yung kung oh, saan may naaning cellphone. Ay, parang pangkudkod ng kahoy. Oo, oh, yun, hmm. yun. Meron na, di yun ang, yun eh. Ano Kulayero. Eh. Kulayero. Oh, yan, yan, yan, eh. yan, yan. Tapos, kukunin nila yung, ano, kukunin nyo ng, ng kamay, mm. ng, yung may itim-itim pa yung kuko. yan, yun yung carnival <laughs> dun eh. Ba't kadiri mga nagbebenta sa inyo, James? Kasi naman yung mga anak ni Aling Tessie. <laughs> tangay na kasi, pag mekaniko ka, huwag ka magtinda ng halo-halo. <laughs> Hindi naman, oh. mga kaibigan ko yun, after namin magdampa, yung no. dampa ng goma, yun, kung gagawa na sila ng halo-halo. <laughs> Galing lupa. The talaga yung halo-halo pag summer, eh, no? Oo. Alam mo, itong halo-halo, hmm. sa Filipino setting, pag summer, para siyang yung lemonade stand yung maraming merong nagtatayo sa tapat ng bahay. Kaya malalaman Kayo mo ba summer nag, na. Nag, nag, nagbenta ng halo-halo nung bata? Ice candy ako. Oo. Oh. Anong ice hmm. candy binibenta niyo? Mango. Mango? Tapos, kagus, gusto, gustong gusto namin yung ano, gustong gusto namin, ng mga kapitbahay namin yung ice candy ko. Bakit? Bakit? <laughs> wala ako, wala ako. Maganda. Wala ako. Wala, wala. Sabay-sabay tayo. Ako muna. Dahil, dahil totoo, Hindi, sabay-sabay tayo yung bakit, okay? Dahil, ulitin mo ulit, ulitin mo ulit. Yung mga kapitbahay namin, gustong-gusto nila yung ice candy ko. <laughs> bakit? Kasi, titi ko talaga. <laughs> Itinulak yung titi mo yung laman sa loob, eh, no? Takina, no? Ano yun, GB? Hindi, kasi ano, hindi kami gumagamit ng Artificial. Kasi yung iba, pag mango, yung tang mango hmm. ang hmm. ginagawa Oh. nila. Ah. Ta- So, eh, inyo kami, biniblender Mango talaga. blender na With milk or without? without with, with milk. With With milk. Sarap nun. Tapos ano, blender ng totoong mango. Oh. Ah, Mas mahal nga lang ang benta namin. Magkano? Magkano? Limang piso. Ah, mahal na yun. Popular. Popular- ka eh. Oo. Ano Ta 1985 kami nagtinda ng ice candy piso piso pa lang eh. Mm, piso dos, ganyan. Oo, oh, uh, buko, buko lang meron kami tsaka Milo. oh, may Milo. sa, gusto ko Milo. Sa lugar namin, may nagtitinda na ice candy, tinunaw na ice cream. <laughs> Bago nilagay niya sa lalagyan na ice social. candy. Tangin na, social Pero na magkano. Masarap na, 15 pesos isa eh. Double ah, date, no? double date. Nasubukan Chocolate niyo lang, lang eh. Nakikita. Nasubukan niyang gumawa ng ice candy dun sa lalagyan ng yelo na plastic. Yung ganong kataba. Ganun kataba? Oo, oh, putya, parang ano, ano Ako sa guantes. Ginawa ko ako sa guantes. Tangin na pwede ba itamsak eh, no? Pwede lima eh. <laughs> Five in one po ito. Kaya nadidilawa yung kahulma ng kamay, no? Kalakayan. Middle finger. Iba iba kada daliri. Hindi mo kayo magkakaibigan, <laughs> magkakatabi yung mukha nyo. <laughs> yung sa lalagyanan ng yelo, ano yun, tank build eh. Tank na, laki nun. Sawa ka. Sarap ng bebang. Pero Pe- sa lahat ng ano, sa lahat ng pampalamig, pag tuwing summer, ang pinaka gusto ko talaga mais kunyelo. Mm-hmm. Ayoko ng halo-halo mm. talaga. Hindi, kasi... Gaya ng hawak ko? yan! <laughs> Yan! Ako, yes, Mr. Hardsell. Mm. Gusto ko lang. <laughs> Kainin mo kaya? Try mo kaya? Kumain ka oh. <laughs> Kumain ka. Oo. Oh. Tignan Hindi, mo. Tignan mo, kasi yung ginamit na mm. gatas ata, ay ginamit na yelo dyan, gatas eh. Hindi, yung yelo niya, gatas. Yelo nga. <laughs> gatas yung yelo niya eh. Nakakabobo ba tong benta? Gabo. <laughs> Sa akin, talo, brain freeze ako. Na-brain freeze ako. Ako, ano na naman eh. Ah, Brain si Lon- okay ba yung breakfast na mga ngongo kasi wala kaming palit eh. Oo, kasi Diretso. Diretso sa utak. Kasi sabi hmm. nila, pag nagka-brain freeze ka, ilalapat mo yung dila mo dun sa palate para i-rub mo yung dila mo para uminit. Or hawakan mo yung ano yung gila, yung ngalangala. Hawakan mo. Eh, paano pag wala? <laughs> hawakan mo. Wag na. On your own. Hindi, maglapat ka daw ng titi. Inom kang tubig. Wag na. <laughs> Mamaya mo, may lumabas na legit plan sa ilong mo. Eh, tama na. <laughs> Ikaw, Roger, anong paborito mong pang ano sa summer? Pampatanggal init? Ito, halo-halo din talaga. Halo-halo. Ulul. Na ano, ay buko. <laughs> Hindi, ay buko. Nababasa. Kainin mo agad. Kainin mo daw yan. Kainin mo daw yan. <laughs> Kainin Oo, sige. Kakainin kayo maya. <laughs> Hindi yung ano, ice buko. Di ba yung... Ay, oo, oh, yun. Okay din na ice candy rin yun, yung ice buko. Hindi yung maganda. Sarap yun. Okay. Tangina, Sarap ang ice buko ah, wala, wala siyang popsicle stick nung araw. <laughs> Totoo, meron? Diba? May ganon? Walang Hindi, stick? Parang kawayan. Kawayan yung gagamitin, hindi siya popsicle stick. So, pwedeng masugatan yung bibig mo. Ah. Tapos lagi siyang may munggo sa ilalim, maraming buko. Yun, putang, Ay, masarap, masarap, masarap. Yung ice drop. Ay, oo. Nako, ang daming typhoid fever doon. Tangin, pili ko nga, doon ako nagkaroon ng typhoid fever nung bata eh. Saan? Doon sa mga binibentang ice drop. Kasi may makikita mo talaga. dito sa kinakamay na halo-halo. Ah. Di pa nga eh. <laughs> ami, ami biasis naman doon. Pero yung ano, yung, kasi yung makikita mo yung styro nila na ano, mm. na lalagyanan, daming ano, ang itim na eh. Hindi, parang hinu, hindi hinugasan. hindi mo lang binalot ng brown na tape para di halata. Ano? Hindi, talagang ano, yung loob ang itim. <laughs> Nanira pa na ano. Ako, gusto ko yung assembling part ng halo-halo. Yung pag ginaantay mo, tapos sina-assemble. May ano kasi may, yan eh, no? May, ano may siya, eh, takal. May takal may, yung gano'n. May eh, tunog. Tapos, ano, meron pa yung minsan eh, wala nang ano ah, okay lang ba kung wala nang Kaong. <laughs> Yes! dadagdagan na lang ng ibang Oo, ano, diba? dadagdagan, dadagdagan na saba. Oo, oh, dagdagan yung saba. Tapos, meron din ako na parang, ano, ano wag na po yung black beans. Ayoko yung black beans eh. Di, Ay, late, late ko na sa buhay Dagdagan ko. nyo na lang po ng saba. <laughs> saba, na ano lang kayo? <laughs> Hindi, pero... Ano to, ramen shop? Ba't lang? Ano may, may ganun eh. May ganung option ka na pwedeng, eh, wag na po mm. ito. Oh. Dagdagan nyo na lang to. Oo. Pero dati, may binilan ako ng halo-halo. Sabi ko, wag niyo na pong lagyan ng asukal. Tapos nilagyan pa rin niya ng asukal. Tapos tilaob mo yung lamesa. Hindi, sa, <laughs> nakialam Gusto siya. Gusto ko eh. ng bulalo. Hmm. Nakialam siya eh. Ba't ilalagyan ng asukal? Ano magigilasa niyan? <laughs> Marunong ka pa sa matanda. Na, okay na ako sa gatas eh. Bakit ba? Kinain ko pa rin. Hmm. Hmm. Ang gusto ko yung pag sa halo-halo, yung pag ano, yung inanuhan ng gatas na nasa lata. Hmm pag binuhos na doon, tapos unti-unting nabibitak-bitak yung gitna nung yelo. Hmm. So nawawala yung mga fingerprints nung <laughs> nabubuka nabubuka. Importante. Nabubuka yung mga... Eh, importante marami yung gatas kasi pag hindi magbubuo lang yung yelo sa loob. Doon ako visit na halo-halo yung may hindi, buong yelo. Yung may bong yelo sa gitna. Oo. Yung hindi mo na hindi mabasag eh, no? oh, hindi mo na mahalo. Totoo bang nakakatulong tong mga gantong pagkain pag summer? Kasi parang, kayo ba, totoo ba para sa inyo yung yung ma, mainitin ng ulo nyo pag mainit ang panahon? Ba, oo. Hmm. Mas na naaburido ka eh pag mainit ang panahon eh. Konting Oo. kilos mo. Pawis ka, malagkit ka. Hmm. Papansinin mo, walang rider na nakangiti. ang init, init kasi. Totoo, walang, walang ano, ah, naka, <laughs> naka, nakapaglabas Papansinin ko paglabas ng, ano, ba- lahat na ata nang nakita ko na rider, walang nakangiti. Kasi nga, titik, ito, ano, tutok sa, ano, sa araw. So, masisimangot ka talaga, kaya kailangan mo ng pantanggal ng init. Oh. Yan, nakakatulong yung mga gantung treat. Para sa akin, ah, kuwari nakita mo, uh, ang tawag nila boryong, boryong na yung mga tao sa bahay. Parang ano, tapos mag-uuwi ka ng, may nagbebenta ng halo-halo, tapos bumili ka tapos inano mo sa kanya, tinititiisa mo silang binibigyan. Meron siyang kalakip na saya eh. Uy! Mm. Tapos ano, uh, kakainin pa nila isa-isa. Minsan, parang, pag mga ganyang sobrang init pag summer, pag lalo na nung pumapasok pa ako sa office. Office. <laughs> office. office. office. Ano, yung yung lalo na nung pagkagaling kang parking, tapos yung init ng ano, yung init nung parking, kasi open parking kami madalas dun mm. sa BGC. Yung lakad pa lang dun papuntang office, hulas ka na eh. Ang init na kagad ng ano mo yun, eh, yung mukha mo. Tapos pagka biglang susundan ka pa ng mga ng mga Palaboy. sa trabaho, Ay. sa trabaho pag bukas mo ng ano mo tapos ang daming email tapos ang dami pantanga doon sa ano, minsan pumipitik ka eh. Kaya minsan maganda rin pagka may mga ganyang klasing pag na umiinit ang ulo mo, step back ka muna eh. Oo. Saka Mahanap mga- ka ng, hanap ka ng maglakad-lakad ka or something. May nangyari na ba sa inyo na yung galing kayong labas, tas pag, pagbalik nyo sa bahay or trabaho, pumitik ka bigla. Un, yung nasa edge ka na. Oo oh, naman. Oo, oh, tatlo anak ko eh. Alam mo. <laughs> Oh. Minsan pag uwi mo sa bahay, puro hindi, hindi nakakaayos. Ang, ang, kumari, ang kami nangyayari sa opisina. Tapos din pagdating mo sa bahay, eh, parang ganun din. Lalo na yung mga bata minsan makulit na... Na ano yung ba mga yan? binilin mo nung umaga, oo, walang ginawa hindi, kahit hindi isa. ginawa. Oo, nako. Nako. Iba talaga. Pero magtitimpi ka eh. Pero ah, ano siya, mahirap. Talagang init ulo mo. Damay eh, eh, no? Oo, damay yun. Itong, yung mga, iisip ko naman, yung, itong mga ganitong trip, dun sa mga umuwi galing ibang bansa na mga, alam mo yung, walang ganyan sa California, yung mga ganun mm. palagi. Mm. Yung nakaka, yung palaging idinidiin nila yung ang pangit pasakin sa Pilipinas. Mm. Maganda dadali mo sa mga lugar na may maganto eh. Yung, yung ganito, yung parang isakmal mo sa mukha niya yung masarap na halo-halo. Tapos para sabihin niya, sarap dito ah. Oh, wala yan sa California, tang ina mo. <laughs> Di ba nga ano to, uso na sa ibang bansa din. Yung Oo. nagiging parang Hello, milk tea. hello. Hello, hello. Yan mga gan- Saka masarap dong mga pwedeng puntahan na <laughs> well, to be fair naman, Hindi ka ah, nag-aantay. Uh, halo-halo, isa ito sa mga pinaka, isa sa mga original snacks dito sa Pilipinas. Sabi nila galing sa Japan to eh. Alam ko nga, pero noong mga mm. 80s, ito yung makikita mo lang mabibili mo sa labas. Mm. It's either fishball, halo-halo, mm. barbecue. Uh, kasi ito yung isa sa pinaka-accessible na pwedeng gawin eh. Kapag, ah, pagka nasa isang street kayo tapos parehas kayo may tindang halo-halo. Cold War na yun eh. Matik yan. <laughs> Cold War no? Saka dapat may specialty ka na wala siyang ano doon. Kunyari, ikaw lang ang merong ah, pinipig. Oo, Ganun. Alam ko no? nagsimula siguro yun, ganun. No? Nagsimula yung halo-halo sa yung kalaban niya, ganun. Tapos, ano yung meron sa kanya? Black beans. Sige, lagyan mo yung sa atin ng pinipig. Mm-hmm. Ah, Tapos may sa kabila, pinipig sa kanya. may pinipig sa ah, kanila. Ah. Lagyan mo Lagyan sa mo ng- saba. Saba. Putang Lagyan mo na, ng giniling na baboy. Lagyan mo, lagyan mo ng ano. Putang ano ba pwede ilagay dyan? <laughs> Ano, ano, lagyan mo ng uh, kaong. Lagyan mo kaong. May kaong sa kanya? Takin na, lagyan mo ng tamod! <laughs> May tamod sa kanila. Lagyan mo yung sa atin ng tamod sa leche plan. <laughs> Parang ganun yung nangyari. Kasi pa-improve oh. siya ah. ng pa-improve eh. Pa, ubus na tamod ko. Umabot. <laughs> ang dali lang, ang dali oh. lang din i-set up kasi nito. Eh. Akala ko dali lang magkakatatawa. Parang merong bang, merong bang mali na, pwede, na hindi pwedeng ilagay sa halo-halo? Putik. Ano yung... Eh, Siyempre, napag-given na yun. Kasi, kahit top, nga kape, no? Okay, top 5 na bawal ilagay sa halo-halo. Lahat ng makikita sa pinakbet. Oh. <laughs> Tae. Tae na magdawag galon. Sa amin may salted egg eh. May oh, naglagay na salted. Talaga? Oo, oh, parang. Hey! Oh, nga, Bakit? Salted egg. Masarap eh. Galit. <laughs> Oo, galit. Mga away. Oh, pinuga, no? Sakto sa mata eh. Kaya ko kasi kumain. Hindi ako sa mukha. Sakto sa mata. Eh. Oh, ngayon, alam mo na ha. ganda, di ba? Yun yung tagod. <laughs> Hirap na hirap. Tinasigan mo sa mata eh. Ba't mo tinasigan sa mata? Oh, halo-halo sa mata. Takina. Sa oh, yeah. ano lang siya, tabing Kasi nagulat si James eh. Tota. nagulat ka, galit na galit ka. Ba't ba't naman nagalit ka sa salted egg? Nakita. Sabi niya ganun, kaong sa mata. Oh, Nakita ka talaga eh, puti siya dito. <laughs> Ayaw ko kumain. Dahil ka naman sa mukha ko. bakit nga may ano, salted egg? Oh, nakaka, na, siyempre nauso yung salted egg craze eh. So, Kasi yung ano, Itlog na pula? Oo, itlog na pula. Nasa ibabaw? Hindi, ano, dinudurog na. Ina, ah. inahalo na sa blend. Ah, one-fourth lang siguro nun. Ano yan eh? Kakaiba yun ah. Yung salt, salty and sweet kasi yung mm. combination. Minsan may, may tao may gusto na tangay mo, ni-ready mo lang. Sige na, sige na. <laughs> Ni-ready mo lang kasi. <laughs> Tatalsi ka muna naman. Ano yun? Ivan. Ay, ah, meron silang cookies, cookies and cream. Oh, meron din, meron din naman ako eh. Anong problema? Ah. Ang ina, parang may yung, kap, yung kaibigan mong mataba eh, pumunta lang dito para makaingit ng pagkain niya. Eh. Cookies and cream. Teka, di ba? Di ba dapat ikaw yung driver nito? Sino nagda-drive? <laughs> Meron doon. Yung Ivan, yun. <laughs> Asikasuhin mo yung trabaho mo doon. Nagugulo. Hindi, okay na ako. Nagugulo ang trabaho dahil sa, ano, sa bebang alo-alo. <laughs> Pero pag wala kang ano, eh, excited, no, yung eh. pag wala kang masyadong pera, med- medyo mahal din kasi ang halo-halo eh. So, meron mas murang alternative. Sago gulaman, tsaka sago. Hmm, mais konyelo. Yung mais konyelo, tsaka yung saba konyelo. Yung, yan. yung mais konyelo kasi, yun ang pinakamadaling magagawa mo sa bahay. Hmm. Kasi inkan, yung inkan Oo, na. Oo, ano, inkan. Tapos Dati galit na galit sa akin yung pinsang ko. Ano, ang bobo mo, no, gumawa ka ng ano, mais kunyelo, yung pang ano. Cream pang, corn? <laughs> Oo, yun. yun nga yung galit na galit sa akin yung pinsang ko no. Pinabili ko ng whole kernel. Whole kernel, ha? Ah. whole kernel. Ilang beses sa akin sinabi, whole kernel. O, ah, bumili ng cream corn. <laughs> ang hirap kainin. No, ang hirap kainin pag cream corn. Oo, oh, saan ba ginagamit yon Sa mahablang ka. Ah, iba pa yung niisip ko yung panchapsoy, <laughs> Oo. yung baby corn. Yun <laughs> yung baby ko. patanga ng patanga tong pamilya na to. <laughs> Hindi, ano sabi ng pinsan mo? Natuloy ba yung plano niyang gumawa ng dessert? Gumawa siya ng mahablang ka na lang. Tanga na buti marunong siya. Itapon mo yung yellow na yan. Itapon mo. Hindi gagamitin Wala yan. na, nag-crave na ako. Pero kudo sa old school na halo-halo ha, ah, napakahirap magkaskas ng yelo Oo. pa. Mahirap yung preparation na ah, kasi, Mahirap. no? Oo. Pakukuluan wag na, mo, wag na, maraming merong magagawa. kasing old school na halo-halo, wala mang pambili ng bloke ng yelo. So ang gagawin nilang yelo, yung nabibiling Oo. tigpipiso, Oo. tapos yun yung kukudkurin mo. Ang hirap kakatayo nun. Ang isang beses, nagkudkod ako, may dugo. Galing oh, sa alam sa'yo? <laughs> sa kamay mo. Oh. Naanahan ako ng ano, na, blade. na blade doon ako. Oh. So kumain kami ng halo-halo. <laughs> <laughs> Dinugo ang yelo. Dinugo ang halo-halo. Strawberry halo-halo. Sarap nun. Sa Baguio siguro meron yan. Pero ang sarap ng feeling noon. Pag, ako kasi nagtumulong ako sa pinsan ko noon, sa probinsya. Halo-halo. So ako taga Kudkod, minsan taga Lagay. Ang sarap ng feeling na pagkudkod mo, pagbukas mong ganong puno, Ah, yan. ng yelo. Oo, kasi tapos minsan tutulak hindi. Eh. no? Di ba? Oh, parang fidget bar ang dating yan. no? Oh. Bukod sa ano, bukod sa halo-halo, ano pang masarap na meri... Kasi pag sinabing nating summer, hmm. nung bata tayo, hindi naman siya laging pumapasok mainit eh. Ngayon, pag sinabi mong summer, mainit na talaga eh. Pero pag dati, pag sinabi mong summer, bakasyon, mm. tapos Eh, lahat kayo nasa kinikwento ni tambay. Ako yung, ano, yung Ginataang munggo. Yeah, masarap. Malamig, mainit. Mainit. Meron bang malamig na ginataang yan. munggo? Hindi, pag nirep na- Ginataang totong malamig, pwede. Mm. Ah, ay, Bakit doon toasted? Sa, ano, Toasted yung lasa niya. doon ako sa mainit pa Sa rin. mainit. Mm. Sakap nga din yun. Ako late na talaga ako naka-enjoy ng beans. Hindi ako masyado Hindi ka ma-beans fan Pero yung toasted, mm. ang sakap na malagkit na mainit. Sarap din yan. Magkano yung bilo-bilo, di ba? Masarap din yung bilo-bilo. Parang halo-halo lang din yan na mainit kasi ang daming ano yan eh. Oh, Maraming ricado. May kamote. Oh, siguro may... kaya nakakawala ng sakit ng ulo o init ng ulo. Kasi ang dami mong pwedeng ikatuwa sa halo-halo eh. May Masarap. surprise eh, may <laughs> surprise. Gina, ano? ginata ang bilo-bilo surprise. Oo, oh, may surprise Sa sampung eh. bilo-bilo, yung isa siomay. <laughs> Maglaro Bilo-bilo roulette. surprise! Kaka siomay pare. Iba-iba eh, no? Uy, puta. <laughs> Sing-sing. pagtag araw ano, pakwan. Mm. malaking malaking bagay yung shakes, pakuan. Eh. Oo nga, no? Kahit hindi, yung galing sa rep na Mismo. pakuan kasi Kasi ano siya, naman ang watery, neighborhood watery. nyo may shake. Hindi, may, meron naman na shake. Mura lang ang shake eh. Watermelon? Mm, Mga Hindi, Sa watermelon amin kasi parang hindi naman ano yan eh. ah, hindi siya common na mag-shake-shake ka sa sa, neighborhood. Sa neighborhood. Sa inyo? Oo. Eh, parang kasi medyo ano naman may ligaw na ganun yung mga melon juice. Well, nung araw kasi ang blender ay mamahaling appliances. Hindi lahat ng household nun may blender. At saka Saka, dapat yung blender mo yung ano eh, yung heavy duty. Mm-hmm. Oo. Kasi maraming order eh. Saka dapat may mahaba kang extension cord. <laughs> Oo. Tapos oh, yan eh. Ang hirap mag-blender dati, no? Mm-hmm. Kailangan pang may transformer ka. Kasi 110. Oo, kasi padala lang lahat ng mga blender na blender, eh. oo. Yung mamahalin. Naalala ko masarap din yung ano, yung kinayod na melon juice. Kinayod na melon, melon juice. Ah, yun, may mga ano. Sa malamig, ay, ma- oo, sa malamig. Ang sarap nun. Putang na sa malamig yan. Never ako nakatikim dyan na lasang melon ng melon. Talaga? Yung, oo, oh, lagi. Asukal eh. Wala na, man, man, manamis na miss na lang siya, pero ano hindi ba? siya. Klaseng neighborhood yan. <laughs> kasi masarap din kasi yung kunyari, pagka inom mo ng melon juice, di ba? Yung parang may mauka pang melon na konti, mm. nangat-ngati mo kasi ng konti. Kasi may style pa yun eh. Yung mm. kudkod na yung stripes, yung Oo, ah, ah, strips, yan. Ah. or yung gagawin mo siyang melon balls. Ayun, medyo Yung matrabaho bilog na yun, oh. Kasi, may pang-scoop yun, eh, na may scoop oh. yun, oh. Gumagawa ako ng melon juice eh, nung bata. Ang mm. ano dyan, ang mahi, ang ginagawa ko pa dyan, yung buto-buto, Pipigain. pipigain pa. Tapos, pag napiga mo na yun, kudkod, tubig, tapos halo. Tapos, kaya hindi mo bumalasaan yung melon kasi asukal, nalagyan ng asukal para yung pampatamis. Hindi, tsaka yung lako eh. Alam mo naman sa lako syempre. Mm. So, maraming gatas, maraming yelo. Ay, kami hindi, walang melon. gatas ang akin. Yung eh, sarap kasi pag yung uminom ka tapos yung nunguyam yung melon. Oo, oh, ah, yung melon yun. Sarap yan. By the way, melon na mababa sa calories yan. So, magandang kainin yan kung gusto niya mag-cut ng calories. Ah. Melon. Mm. Sige. Ito, ito kasi. <laughs> okay, fitness expert mo. <laughs> Oo nga. Pero sa mga diabetic, eh, yun ang maganda yung ano yun. Eh. Yung melon. melon. Doggy's Choice. Itong may sabon. Meron ding 3-in-1 na shampoo. At ang once a week na pinapahid ko sa aso kong si Jack at si Pipi. Sina Jack at Pipi, ito. Carbaril, Doggy's Choice, Tick and Flea Powder. Yan, yeah, lahat ng mga fleas, binabaril. Carbaril. Tsaka ito, pag wala pang garapata yung aso nyo, once a week pwede to. Huwag nyo nang hintay. Pag may garapata na pwede rin to, malalaglag sila. Pero ako habang wala pa. Oh, once a week. Yan. O, oh, para naman sa mga Ilocano customer ulit. <laughs> Anong anong pinaka peak init ulo nyo? Kasi Oo. dito sa ano ang- Bawal, oo. bawal init ulo eh. Ano an- ano ang pinaka peak na init na ulo na na encounter ninyo? Sa sarili. Sa sarili. Yung ano, yung gutom, gutom ka na, tanghali na, may ulam pero hindi na pindot yung ano. Ay po. Yung rice talaga. cooker. Oo, oh, Kaya ba mag-isa ka na lang ngayon sa bahay? <laughs> siya yung hindi naglaglag. Hindi siya, siya yung hindi naglaglag. Siguro init na ulo. Gutom ka na, di ba? Medyan, madalas mangyayari yan, di ba? Oh. <coughs> Actually, pag gutom ka na. Oo, gutom yung ka talaga, oo, pag gutom. Yung hungry. Oo, yan. Pag gaganyan ka na, mainit na yung ulo. Madali, yun na talaga, medyo pipiti ka na pag gutom ka. Yung, ano, siguro sa akin, ano, yung pag nagla, yung naglalakad ako ng mga papeles Mm. Pag yung ang daming beses ka nang pinaulit-ulit na pabalik-balik, tas ang dami-daming mm. proseso paulit-ulit. Sa business permit mo na experience yan. Oo. <laughs> Ako, putang ina tapos sa Maynila pa. Oh, ang una mo pang poproblemahin yung parking. Mm. Katulad kanina dito, tang ina diyan sa Ross Boulevard. Nagparking ako. May may sumalubong sa akin pulube binigyan ko ng 50, akala ko sa kanya magbabayad. Nung paalis na ako, <laughs> nung umalis na ako, hinarang ako nung ano, Pasay TPMO. Mm. Sinisingil ako. Ay, naga, nung ina, sabi ko, may binigyan ako ng pulubi dyan, eh, pinadescribe pa sa akin. Meron siyang, sabi ko, nakapolo siya. Mm. Tapos, at, ang daming galis. Anong pulubi? <laughs> sabi niya, hindi pulubi yun, sir. Kayo ba ito? Sabi niya, sir yan. Boss niya, no? Oh, nagbigay na ako sa'yo, ah. Yun, yung una pa lang, parking pa lang, tap, nasa initan ka pa lang, tapos may gipagtalo ka na ang ang hirap ano tapos pupunta ka pa sa Manila City Hall, ang daming ano permit, tapos babayaran pa lalagyan mo pa yung mga putangin ng nando. Government offices in general nakakainit oh, ang ulo. kaputahan. Oh. Nalala ko dati kumuha ko ng NBI clearance, dumating ako 5:45 AM. Kung tangan natapos ako, mag alas 5 na ng hapon eh. Tang Sa Quezon Kami niyang City. kaso eh. Kami niyang kaso. Kami <laughs> kaso lumabas. Siya lang yung totoo NBA clearance na ano, ah, ah, four pages. <laughs> Tapos ano, four full open band. May hit ka oh. oh. oh Tapos nung alas 11 na, merong mama sa pila na humihingi na ng payo para sa anak niya. Parang puta na ano to, pamilya magkakasama lang tayo sa, pam- sa pila. Eh. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Payo? Oh. Mingi ng payo sa iyo. Hindi, kung kani-kanino. Yung ano nga, ano kaya may advice niyo rito? Par- parang ano yun. Tapos may nagbigay naman ng payong gago, mm-hmm. pampalipas ng na oras. siya. Muwi ka na. Oh, tap, yan ang government office, yan ang source ng sakit ng ulo top 5. Top 5 ng mga so, so, reso, mm. source na sakit ng ulo at init ng eh, ulo. Di, sama mo na yung traffic. traffic. Ito oh. sa traffic, meron akong isang kinaiinisan diyan yung ikakating ka, tapos pagtingin mo sa sasakyan, may Bible verse. <laughs> tang ina, bisit na bisit ako doon yung parang tangin hindi ka magagalit kasi parang isipin mo maka-Diyos siya eh. Oo. Pero bakit ginawa niya yun? <laughs> Putang ina eh. Hindi mo na meron talaga, may mga na-encounter ako Oo. na ganun. Visit na visit ako sa mga ganun. Ito, parang Hindi mo hipokito to. Tsaka ano talaga, pag ganitong summer, may init yung ulo ng tao sa daan. Kasi damay yung init eh, lalo na yung mga ano ah, anong tawag dito, yung walang aircon ng sasakyan. Yan, automatic. Bi- yan, kaya believe din naman ako sa mga traffic enforcer eh. Sila na yung pagka pinara mo, sila na yung nasa initan, tapos pinara ka nila, tapos sila pa yung uh, duduruduruin mo. Tapos kaya, kung kaya pa nila makipakalmado, doon ako nakakabilib kasi sa, sa kabila ng nasa initan sila. Kalmado, pa rin kalmado sila. Pa eh. rin, eh, no? Mm. Subukan nyo. Tingnan nyo. Hindi sila magagalit basta O bigyan basta. mo ng halo-halo, no? Kapay <laughs> na pag... Ito na. Oh. oh, okay. Traffic. Traffic. Oh. To, totoo. Yan. Madalas ang away ngayon. Kasi parang ang nangyayari pag sa pagmamadrive, pag nagda-drive ka, kahit na ikaw na sa tama, tapos may ginawang kalokohan yung isa, parang ang ginagawa ng ibang tao, ginagamit nila na na oh pagkakataon ko lang tong awayin kasi nasa tama ako. Parang ganun yung nagiging option yung makipag-away talaga. Kaya, bahay. Saan sa bahay? Bahay. Lalo na lang kung wala kayong aircon. Eh, automatic yun. Ah, hmm. Uh, apektado, alam ko apektado ng klima yung, ano mo talaga, yung eh, mood. Yung mood. La, uh, Oo, oh, pag Natatandaan ko nun, pag tuwing summer ako, ano eh, siguro kung merong statistics ng mm. uh, buwan kung kailan ka madalas mapalo ng nanay. Talaga ba? Summer. Oh. Summer. Summer. Ah, ba't may init ulo ng nanay mo? Kasi sa'yo? madalas kayo makita ng nanay mo, wala oh, kang pasok nasa eh. bahay ka palagi. oh, isa pa yun. yun. Tsaka mainit din kasi. Manong oh, yung sige. gumagawa ng statistics, eh, umawat, yung pinanood ka lang niyang paluin ang nanay. <laughs> Census, oh, no? Pinapalo niyo po ba yung anak niyo ngayon? Pag summer lang, ho. <laughs> Saka yung ano, ayoko yung pawis, yung pawis yung likod ng tuhod. Ay, alakalakan mo. Ah, yung ganun. Ah, maglilibag ah, yun. Kadi, anong parang feeling mo yung alagkit-lagkit, no? Ba't Mas, ka pinapawisan doon? Pawisin ako eh. So, maybe mga tayo sa pag, ano, nakaupo ka ng matagal or ano. So, malakas ang konsumo natin sa damit pag summer eh, no? Kasi may hmm. may pawis eh. Mm. Ang ayoko pag may tumutulong pawis mula sa puwet ko. <laughs> Hanggang Nakakiliti. saan? Tangin <laughs> na, kinikilig ang putang na ano. <laughs> doon. Parang ikaw yung masaya. Parang ikaw yung masaya. Nakakiliti kaya yun. Yun ba yung pampadulas mo? so, ibig sabihin nun, hindi siya naiirita. si Mas Roger. gusto mo eh. pang... Mas gusto niya naiirita. Salukin mo ng baso. Nakakapraning yun pag, pag yung may pawis sa puwet. Oo, feeling mo, ano? Tae. May ta... Oo. Tapos, true enough, kapag binu... <laughs> Tae. <laughs> Saan iinit ulo niya? Utang na, kala ko pawis. Ah, oo. Ano Hindi. galing sa Hindi ko dapat kinamay. <laughs> Umiinit din ulo niya pag tain-tain na. Wala Siyempre, hindi, hindi ka na maka, <laughs> ano, medyo ano ka na, irritable ka na. Panic ka na lul. Yun yung mga <laughs> panahon ng irritable ka na, hindi ka makatawa, ah, nawawala na yung mood mo. Tapos pag flash mo, walang walang tubig, putang Ayun, ina. puta, Naku, putang nakakainit ina ang yun, ulo nakakainit ang ulo. puta. Mainit ng ulo ko pag malagkit na yung puwet ko eh. Ibig sabihin nakatay ka. <laughs> Ako sa si ano ah, sa CR, ah, parang ako mainit ulo ko pag yung pagpasok mo ng CR, eh, walang sabon. Yung naubos na yung sabon. Oh. Kasi sinasabi ko, oh, pag ikaw ang huli, nakita mong nabali na yung sabon, kuha ka na ng kapalit para yung gagamit na susunod, meron ng gagamitin. So pagdating mo doon, wala ng sabon, putya, nakahubad ka na't lahat. Tapos wala na palang sabon. Ako, Nakakainit lang ulo lang Kaya, ano na parang... Hindi mo ginagamit yung mga baling sabon? Hindi, ginagamit ko. Kasi ang haba ng hmm. katawan ko eh. Oo nga pala. So parang hindi aabot yung ano. Pag ano, ano magni-ninja ka eh. Hanggang titi lang yun. <laughs> <laughs> Kinakayod ko sa face towel yan eh. Para kahit ma maliit yung sabon, bubula siya. Minsan kasi sa ano na eh, bitin na eh. Oo. Yung hindi na umabot sa lahat. Ang ano ko, ang goal ko, pag, uh, tapos pag nakita mong wala na, ikaw duty mo na yung kumuha ng palit for the next person. Hanggang. Ah, ano, Roger, sa probinsya ba, ano, kamusta yung init? Mas mainit ba? Totoo bang mas malamig sa probinsya? Hindi, ano, ah, mas mainit doon, pero dahil sa mga puno, parang Presko. hindi naman ganun ka, ano. Mapresko. Oo, mapresko pa din. Siya, no? Hmm. Wala yung, ano, yung singaw hindi ganito, ano eh, hindi ganito katulad ng Manila. Yung, kasi yung ang problema natin sa Manila, yung concrete. kalsada, oo, yung concrete talaga ang Nag-absorb ng init ang concrete eh. Oo. Alam mo, isa pang so, ma- ah, nakakainit din na ulo, pag pumasok ka sa kotse mo, Tapos mainit. galing sa initan, Oo, kasi May tae. Kasi may aircon na lumamig eh. <laughs> May Tayo sa loob. Ba't may tayo? ang lagkit pa ng puwet mo. <laughs> yung ano, yung kaya nga buti na imbento yung mga sasakyan na pwede mo nang i-start. Uh, malayo nang malayo ka pala, tapos pwede mo nang palamigin in 10 ng 10 minutes. May ganun? Oo, meron. <laughs> Oo. Pero ang maganda sa probinsya, yung may tambayan na presko. Yung, yun yung nakakamiss. Yun yung, nakaka, yung wala tayo sa Manila. Yung doon tayo sa may ah, ilog, o kaya sa mm. may ilalim ng tulay, o kaya dyan sa may ilalim ng puno, may lamesa, saka kayo magmi-merienda, kwentuhan. Alam mo, ang pareho nating meron sa probinsya at saka sa Maynila. Hmm. Problema? Halo-halo. Ay, oo halo, naman. Ang ganda. Sana nga mayroon din sa probinsya. Tanong natin yung bebang halo-halo. Mm. Kung uh, meron tayong mga bisita dito from Bebang. Oo. Bebang salamat sa pag-share nito. Kasi ako talagang fan ako nitong Bebang eh. Before, Na-mention mo na to sa episode eh. Mm-hmm. Oo. na-mention ko na ba? Oo. Hmm. Oo. Nung, ah, okay. So, Masarap siya. Ay, nag-order ka Yung- online. Lalo na yung pawis na puwet, oh. na tayo pala. <laughs> Nag-order ako nitong ano sa kasi wala to sa Grab eh. So, ah, wala. papalala mo pa Papabili ka talaga. Ha? Ipapalala mo. papalala mo ba? Tapos, o-order ka sa kanila online, papalala move mo. Kaya? Kaya, hindi Kaya. natutumba. Kasi meron silang ano eh, may yellow yung ano nila eh, lalagyanan nila eh. Hmm. So ma matigas pa siya pag Galing. pag pagdating sa iyo. Totoo nga, yung gamit nga nila na, na ano, na yellow, gatas yun. Eh, oh. Kaya nga kami napabili kahit malayo dahil nga kakaiba yung ano eh, <coughs> yung gatas nila eh. Parang Yan, yan, may lasa na yan, kagad. na ata Ito oh. na ang mga apo ni Bebang. Kasi <laughs> oh, mga apo ba din ba yung magdama? Hello po. Hello. Yan, please introduce Hello. yourselves. Wala. So, I'm Chai po. I'm the marketing manager of Ebang. Hello, Chai. Ayan, rinig ba? Ayan. Oo naman. Ayan. Eh, pwede niyo pong gamitin yung ano Chai and? Hi, I'm Gia, a marketing officer for Bebang. Oh, ano kakaiba dito kay Bebang? Uh, si Bebang kasi, kumain na kayo, no? May, ano yan eh, uh, two ways eh. Either si kainin mo siya ng... Hindi pa kumakain. Hindi, yeah. kumain tayo talaga niya. Hindi, subo ka. Subo ka, Subo ka. Nakasubo na nga. Hindi. <laughs> Parang kulang pa po. mo sa kanila. <laughs> Oh. Di pa namin nakikita yung subo niya eh. Yan, oh, pakita mo raw. <laughs> Subo. Subo. Subo. Subo. Hindi, ayun. So, kayo, kayo bahalang para siya kakainin. Pwedeng haluin or pwedeng by layered kasi layered siya. Eh. Tapos ano siya, um, hindi siya ice, ice, frozen milk. Para hindi hmm. sayang. Kakainin. Tsaka pag yellow kasi, minsan di ba nababago yung lasa kapag Oo. natunaw. Ano? Oo, oo, Kay Bebang hindi. Sino nakaisip nito? So si ah, isa sa founder namin si Miss May Salumbides, meron siyang um, ano yan, parang family business talaga siya. Mm-hmm. Tapos pinalaki lang. Um, recipe siya ng lola niya. Si Bebang. Yes, si mm. Bebang. Ayun, doon siya nag-start. Saya. Tapos si si Bebang ang nakaisip o si Miss May ang nakaisip si, na? I think si Bebang, yung family talaga nila. Na, bakit hindi nyo yan patigasin yung gatas? <laughs> Putang ina. Parang gano'n. Gago ka. Gago ka. Bakit na? Sige, tuloy mo, tuloy mo. Oh, ikaw lang tatanungin namin, Lola Bebang. Oh, ano pang mga tanong inyo? So ano naging inspirasyon mo Lola Bebang para gawin tong halo-halong ito? Eh nakita ko ang lambot ng gatas. <laughs> eh bakit hindi natin patigasin? <laughs> eh dahil nga kapag ka yelo lamang ang ginamit natin, eh matatabang. Mm, nataba. pa- parang nakita ko, hindi hindi lahat halo-halo. Ano yung Oo, ano, yung ibang flavor. Alay, lahat ng ito ba eh dessert shop ang bebang? Yes, dessert shop siya. So meron kaming 15 flavors. Oh, <gasps> Grabe, sobra ka na! Lola Grabe, Beba. na to kayo ni Aling Tessie. <laughs> Kinakamay niyo ba muna? Hindi. Oh, kay Aling Tessie, meron kay siya. Kay Aling Tessie ata yung kinakain. Kay Aling Tessie, merong isang flavor si Aling Tessie na wala sa kanila. Oo. Ah, dalawa yung flavor ni Aling Tessie. Yung Dirty Finger. <laughs> Oo. <laughs> Saka... Uh, <laughs> without Dirty Finger. Ang ganda na. Ano ah. yung mga 15 flavors or, so, or choices? meron kaming presidential. Yun yung bestseller. Mm, presidential? Uh, presidential. Yes. Uh, ah. ah, ano ba naubos Presidential. Oh, uh, parang lahat ng uh, uh, toppings nandito na. Yes. Oh, siya. Undergraduate ba to? Si presidential? <laughs> Wala lang siyang degree. Pero, pero yan, may diploma yan. <laughs> Ayun. And then? And then meron kaming uh, halukay ube. Oy, Meron kaming yan? matcha. Ito yan, hindi rin. Kompleto yan eh, hindi ko alam kung Ito, ito, ito, halukay ube. oh. Nagbara sa ngalangalan niya kanina, nakita ko ube. Tapos Ayaw merong... mong sayawin yun, di ba? Halukay ube. Halo, pakita mo sa... <laughs> Ah. Para kang anak talaga ha. Ah. Ah. Tapos meron kaming uh, mais con yan. So corny. Hmm. Meron yata dyan. Tapos cookie crumble. Itong isang maputi din. Special. Eh, ano yung pangalan sa mais con oh? So, so corny. Ay, ah, so, so corny. Ah. <laughs> ano to ulit? Yung isa pang puti? Special. Ano yung... Lab- Para siyang presidential pero mas less yung uh, ingredient niya. Kasi yung mga senior citizen natin. Vice presidential. Ayaw nila masyado ng <laughs> matamis. oh, Ma- masyadong hmm. maraming ah, okay. ingredients. So, ayan. Yan siya. Ano yung nasa ibabaw niya na parang lasang cinnamon? Ah, uh, hmm, alin, alin yun? yema ba yun? Yema? Ano. Ah, oh, may yema lang ka. Baka lang ka. Ah, Lang ka. ano yung ano? <laughs> ano yung mga ayaw ng mga senior citizen? Yung masyado, ayan, yung hindi na, gusto naman nila eh. Yung ano lang, gusto lang nila yung simple, yung kaya may special kami. Ay, nalilito ako sa mga lasa. <laughs> Dami Talaga daw, eh. naman ano, bumubulwak ang aking <laughs> tae. Ayaw, may nag-iingat din kasi pag matanda sa too, too, shoot, too sweet, oh. sweet. Yung matcha, hindi nila masyadong ano, siguro dahil di pa sila masyadong familiar sa matcha. Oh, tsaka reminiscent nung panahon ng hapon eh. <laughs> I mean, yung, hindi natin. Meron akong in-order dati, yung orange na... Melon? Yan, melon, oo. Mm. So, ano, ano di, meron pa rin nun. Meron, ganyan. meron. Dala rin namin, dyan din yun eh. So, melon, melon siya, tapos melon din yung mga nasa loob. Oh, melon oh. din. Tapos meron din siyang mga buko pandan sa ilalim. Pero hmm. highlight niya lang is yung melon. Best seller niyo ano? Presidential. Hmm. Sunod. Sarap yun talaga eh. Sunod, Vice yung President. mango <laughs> graham. mango graham? Meron. Ah, malupit din. Kasi may crush ah. graham siya. Mm-mm. Yes, okay. meron. Tapos meron din siyang ano, mangga talaga sa ibabaw. Eh, tanong ko, bakit wala kayo sa Grab? Mm. Wala si Sam eh. Siya makasagot ah. na eh. Pero importante, may lalabog. Ang hirap kasing umorder, oh, nakakainis oh, oh. eh. Gusto ko rin kasi namin parang centralized siya eh. Kapag, mm. kapag may Grab ka kasi or uh, Food Panda, syempre may additional siyang cost. Mm-hmm. So kami kasi kapag umorder kayo sa amin, kasama na rin din yung delivery, kami na yung mag... Uh, ah, pwede umorder diretso sa kanila. Pwede, oh. pwede, pwede. Ah, tapos papapick up na lang. No, kami na yung bahala rin mag-book for you. Ah. So, i-deliver na lang talaga iwas siya. Na, ano, iwas init ng ulo yan, ha? Sila oh. na lahat, eh. Hindi, kasi ganun man dati talagang delivery. Mm. Di ba? Ang, kuwari, tatawag ka sa Shakey's. Mm. Oh, pizza. Kukunin na Shakey's address mo. Shakey's mag ah. may delivery team ng mm. Shakey's na. Meron kayong ano, McDonald's. ano, 'di ba, minimum? May minimum order pa rin ba kayo? Wala naman. Kahit Wala. isa lang ang kailangan. At ay oo nang, nang hinayang lang kasi si Ann dahil ang layo. Oo, so bumili na lang siya ng anim. Hmm. Para sa aming ah. dalawa. Naubos niyo yun? <laughs> <laughs> Ilang araw nyo naubos yan? At talaga naman bumubulwak. <laughs> Ang dami, no? Nilagay namin sa freezer. freezer. freezer. Tapos, nung ano, okay pa rin. Ganun pa rin mm. yung texture niya. Four hours yung ano niya. Yung, kumbaga, lifespan niya. Tapos, pag nung dineliver nila, may yellow yung ano. Eh. Yes, yung, may yellow. Lalagyanan. Yung plastic. Mm. Oh. So, ang branch is sa Mandaluyong? So, meron kaming 11. Oh. Going to, going for 12 na. Mm. So meron kaming uh, Mandaluyong, yun yung pinakauna talaga. Tapos mm. Mega Mall, uh, ah, SM North. May QC. Ano SM QC? North, tsaka At... Fairview Terraces mm. meron. Ah, Market Market. Sa South. Sa South uh, South Mall, tsaka Terminal yung dating uh, Star, Star Mall, Mall Alabang. Mm. Tapos magbubukas kami ngayon bago sa Sabado sa Caloocan naman mm. sa Grand, Grand Central. Central. Mm. Matagal na ba 'to? Hindi, bago-bago lang siya. Parang 20, 2020, 2021. Ganyan siya. Talaga? Nag-viral kasi siya eh. Di ko alam kung naano nyo. Eh, parang um, nagsimula siya sa yung halo-halo na may gold sa ibabaw. Oh. Doon siya nag-start. Tapos may mga content creator na na, na nakapansin tapos sila sila talaga yung nagsimula nun. Bakit siya naging viral? Bakit siya beba ngayon? Dahil doon sa mga nakapansin na content creator. Tapos video-video lang sila ganun. Ang ganda kasi nung ano, tsaka putok na putok to sa social media, eh, mm. you know. Ano ba to? Ininvestan talaga yung ano, yung marketing nito sa SOCMED. Yes. Tsaka ano talaga kami, kaya nga sabi ko kanina may mga restrictions ba kayo? De, wala, wala naman kami restriction kasi kami kumag- gumagawa rin kami ng content eh. Mm-hmm. So, ayun. Di saka pag binakap mo ng magandang marketing, tapos din yung product talaga Masarap. Masarap. Wala, yes, perfect combination na yan. Actually, Sarap. the product itself will sell on on oh. its own. Eh, no? Kaya naman. Kapag opening namin, mga ano, singit ko lang, laging ano yan, ah, pinipilahan talaga na legit na may pila talaga sila. Hindi kayo nagpo-promo. Hindi. Hindi talaga. Hindi kami nagpo promo inaabangan talaga kayo Yes. kung kailan kayo magbubukasan kayo. Buti naman. Mag ano kami, meron kaming ah, free for the first 200, ganyan. Mm-hmm. Pero after nun, ano na eh, pila pa rin eh, dagsa pa rin eh. Ano oras bukas ng shop? Depende sa mall. Usually 10. 10. Tapos 10. hanggang, ay, hanggang mall hours, oh, mall hours. Yung Mandaluyong, until, ay, until, until what time? uh, ah, 8 din. 8 p.m. Yun ang ano eh, yun lang ang problema ko dito sa Bebang. Mm-mm. Ang daming laging umuorder. Oo, oh, madami talaga. Oo, parang may slot, may slot slot ba kayo? Mm-mm, may Ayun, slots. Oh, kailangan mong humanap ng Mm-mm. slot para maka-order Yung iba, ka. kunwari, order ka ngayon, bukas mo na yan, marireceive. Kasi sobrang dami talaga. Kinokontrol din namin eh. Malamig na ulo mo no? <laughs> Wala na, okay na ako. <laughs> bukas! Ayun sa ano sa dine-in, may nagda-dine-in ba dito? Meron, meron din. Pero ilan lang yung store namin na may tables eh. Hindi lahat meron. So usually talaga come and go lang sila eh. Para tsaka ang hirap din kasi yung pwesto nyo dun sa sh- sa, so, so, talaga bang minemaintain yung ganong ano, yung ganong uh, uh, very elusive kayo? sa mga gustong kumain ng bebang. Hindi naman. Ma- ah, Actually, ngayon, expat. Tatlo na yung parking dun eh. Saan? <laughs> sa show. Ah, di naman. Yung sa show kasi pang delivery talaga namin yun eh. May, ah, okay. may ano pa rin naman, may umorder pa rin. Pero talagang nakalaan yun for delivery talaga delivery siya. Delivery hub. Um, yes. Pero ngayon for expansion kami. So, like I said, 12 na this coming Saturday. Tapos party. meron pa. I mean, 12 na yung i-open. so, para <laughs> mas, kumbaga mas marami ng makiter na tao para umorder ng bebang. Franchise, nag, ano din kayo? Ah, uh, no. Ma, ma, uh, masisira ang quality ba pag ano? Parang hindi naman mas siguro conservative lang rin no. Mm. Tsaka inaalagaan pa yung brand eh. Mm-mm. Maybe in the long run, pwede. Pero sa ngayon, hindi pa. Kasi parang ang hirap din kung ipapa-franchise mo eh. Mm-mm. Kasi masyadong yung yung kaya nga to nagva-viral dahil doon sa quality eh. Oh. Tapos pag pinranchise mo na, hindi mo na controlled kung anong gagawin yes. ng mga franchisee. Eh. Yelo na yan. Yes. Oh. oh may kamay na yan. <laughs> may gagawin ni Aling Baka Tessie. Baka franchise nga si Aling Tessie. Eh. may <laughs> Sa Bebang, bakit ano, hindi, nalilito tuloy sila kanina kung may S or wala. mm Ah, meron bang ibang brand na may S? Wala Meron. na- meron ba? Si, si Bebang. <laughs> Hindi, wala naman. Bebang. Gusto lang namin bebang. Bebang halo. Oo, para lang tama. Mm. Sino ang ano nyo, competitor? May competitor ba to na Meron, meron din naman. Pero hindi naman siya. Si Banks Si Aling Tessie. Si Banks Bang. Meron din, meron din. Pero yung competitor namin talaga hindi naman halo-halo. Ibang mga dessert, mm. yun talaga yung direct competitor niya. Mm. Ay, isa lang siguro yung flavor nila, no? Ng halo-halo. Hulaan natin yung competitor, ah. Hmm. Hindi, biro lang nakatiklan <laughs> siya. Hindi nabanggitin. Anong size nito? Ito Ah, ay regular lang to, di ba? Regular. Oh, isa lang naman size namin. Yan Isa lang, lang talaga ba? size. Parang yes. nung... Parang ang tangkad nung binili namin dati. Pero Ayan, baka guni-guni ko lang. Di, or baka may ano yun. O, kasi may mahaba makeup. kasi, mahaba kasi yung yung spoon. Spoon. kaya feeling ko matangkad. Saka ah, na, puputulin ko para lang. <laughs> Pinutol. Hindi, Oo. kaila Aling Tesi, ano eh, napuputol yung ano eh. Di ba? Napuputol Wala nang yung ganun eh, no? Eh. Yung ganung ah, baso. Yung pahaba, ano Yung yun? pag ganun. Ah. Nakakamiss din yung magkaroon ng ganong klaseng restaurant. diner. Magnolia, yung Parang pang milkshake yung itsura. Oh, yung pang milkshake. Uh. Tinry, tinry, sa ibang branches nyo, sa ano, may dine-in experience. May dine-in, eh. pero naka-plastic lang rin yung ano, yung baso niya. Hindi siya yung parang, yung dati na parang pahabang gano'n. Mm. Mm-hmm. Ayun maghugas. Oo, <laughs> talaga. Tama Saka, pag take out, ang hirap, no? Ah, balik nyo, ha? Hmm. Additional manpower pag may tagahugas, Oo. eh. So, etong, uh, ano, paano ulit umorder? So, uh, pwede delivery. Pupunta lang sila sa Facebook page ni Bebang. Tapos Message doon. Lang. Or sa uh, website, bebang.ph. Mm, di ba? Pinadali nila yung direct. tanggal init ng ulo eh. May app kayo? Wala pa sa ngayon, pero... Eventually. Yeah, eventually we'll announce it. Oh. Pwede ba, Para mas pwede ba pag order eh, dagdag bawas? May ganon? O parang, customized? O customized. Na-up to go, um, pwede yun. No? Pwede naman siguro, pero meron kaming add-ons. Kunwari, additional leche flan, additional... Um, <laughs> beef. <laughs> Daliri yun. Uh, pero yung bawas, pwede naman, lalo na sa, sa mga senior citizen or may allergies, ganyan. Oh, may pwede ganun naman. pala, yung bawas sweet, ganun, di ba? May ganun, Mm-mm. 70%, 30%, Oo. na may ganun kaya. May mga challenges kayo dito sa ano, pag expand nyo? Uh, sa ngayon, wala eh. Kasi mas maraming nagre-request na mag-open kayo sa ganito, sa ganyan, mm. sa ganyan. Uh, siguro ngayon, mas focus kami sa Metro Manila. Mm. Tapos eventually, kapag na-penetrate na namin, well, meron na kaming isa, Antipolo, pero Antipolo pa lang. Eventually, dadami na yan. Cavite, Laguna. Boracay, pwede. Hindi, kapag, ay sorry, kapag December, bumababa yung sales nyo ng ilang percent Actually, kaya. Ay, hindi. Oo. Aba. Kakaiba yan. Pag umuulan, kasi ang, ang isa lang product namin, halo-halo lang. Mm-hmm. So parang sa amin nga is araw-araw halo-halo. Kahit umuulan, pwede ka na maghalo-halo eh. Oh. Diba? So, ayun. Hindi bumaba. November, December, ah, September pa nga, eh. hindi. Dire-diretso lang siya. Mm-hmm. Steady lang, kumbaga. Ang CEO nyo is si... Sam. Uh, Sam, Sam Karazi. Ano ba siya? Uh, anong nationality niya? Lebanese. Paano siya napasok dito? Oo, ma- uh, hmm. Sa Pilipinas? oh, uh, uh, <laughs> nandito ka pala uh, from Immigra- Europe Immigration. immigration. legal naman siya, legal, legal, legal. Paano siya napasok sa ano, sa Bebang? Ano ba siya? Ah, Nagkakilala uh, sila ni ni May. I, eh, if I'm not mistaken, ano sila, um, magkasama sila sa isang work somewhere sa Dubai yata or something. Tapos nag ano lang, nag-collaborate. Hmm. So, so, so yun, may may bebang na. Interested and, and, ako dun sa nabasa ko eh na ang laki nung ininvest niya sa marketing sa mm-hmm. social mm-hmm. media. Correct. Ano yung natikman niya? Paano natikman ba niya yung halo-halo? Ganun, para mag-invest siya? Yun nga yung ano, eh, ito yung ano doon, med- yung ironic kay, kay, kay Sam. Allergic siya sa dairy. Mm. talaga siya kumakain ng halo-halo. Tikim lang ng ganyan ng konti. Tapos Tapos Pero naniniwala, oh, naniniwala siya doon sa brand eh. Tsaka naniniwala siya doon sa produkto. So, ayun, nag-invest talaga siya. Dahil sa sarili niyang panlasa o dahil nakikita niya yung think, galaw ng tao? Oh, I think dun sa, ano, sa, sa kultura natin. Mm. Nakikita niya. Mm. Parang, parang si Sam pala, parang si Rems. Di ba? Tinan mo, Rems, kain ka ulit. Oh, ayaw sa day, ayaw sa dairy. <laughs> Sige nga. Ganyan ba siya kumain? Patingin nga paano siya sumubo si Ganyan. Sam. Ganyan. Mm-mm. Ganyan. Yeah. Tapos, uh, <laughs> tapos may nakaredy na gamot. <laughs> De, ako rin trigger ng asthma ko yung mga ganito eh. Oh. Hmm. Malamig. Mahina. Oh, Mahina. Mahina. <laughs> Ang ko macho ka. Oh, bukas macho ulit. so yung ano, nag, uh, naniwala siya. Mm-mm. Pero yung strategy niya na mag buhusan. Parang nakita ko magkano yung binubuhos niya sa ano? Social media. 500k per month on Facebook ads. Yes. Naniniwala Uy. siya sa content eh. Tsaka sa, siguro dahil sobrang lakas ng content marketing ngayon sa Pilipinas, yung um, kaya dyan namin talaga binubuhos. Every day may pinuproduce kaming videos, ganyan, kung ano yung trending ngayon, nalalabas din kami. Mm. So, ayun. Uh, tsaka, yung mga tao kasi ngayon, nababad sa social media eh. Oo. Mm, tsaka, like I said kanina, yan yung nagpasikat sa amin eh. Diyan siya nakilala si Bebang. From simpleng tindahan lang siya sa show. Tapos, na-discover siya ng mga content creators. Kaya ganun din yung naging strategy na rin namin. May no, mga nadadagdag lang ngayon. Kasi magka-crave ka eh, pag nakapanood ka ng video oh, very visual mga Pilipino, di ba? Pag nakita tayo, tsaka pag may trending, talagang gusto mo subukan din eh. Kaya ang hirap to, ano eh, manonood ka ng videos before going to bed. Kasi puta, matutulog ka na may cravings. Oh. Oo. May gumaya na nito. Meron, dami na. Meron nga nung nakaraan, may nakita kami. Naglagay ng let. Meron, meron, may nakita. Ano sabi mo? Tinik-tinikman nyo. Para <laughs> si Roger nagsabi <laughs> nila. meron na mga pailan-ilan. Tinikman nyo. Di pa. Pero yung... Nakita lang namin sa social media. May nag, ano lang, may nag-share. Kasi sa totoo lang, di ba, parang, okay, ang pag nalaman mo na yung secret, may secret pa bang iba? Wala naman eh. Siguro nasa ingredients lang rin. Tsaka pa paano namin siya ni-layer. Oh. So kasi parang yung... Hindi siya um, magiging nakakaumay. Kasi di ba usually yung leche plan nasa ibabaw. Oo. Ubus agad siya. Parang di mo na, wala nang something special. Sa iba iba kasi nilagay namin sa ilalim. Oo nga, parang nandun pa yung... yung Suelas, gusto yung lagyan. <laughs> Lagyan mo ng coin, oh. Uy, 20 pesos. <laughs> Oo nga, no, sa ilalim. Uy, sa diba? ilalim diba? plan. Yung May treasure. <laughs> wow! Yung treasure. Oo. Pero yung ano, yung... Kasi sobrang, kung isipin mo lang, okay, nagpo-freeze lang kayo ng milk. Mm-mm. So, parang yun na yung key. Mm-mm. Hindi ba kayo natatakot na alam na nila yung ganun? Hindi naman. Tsaka yung sa amin kasi, para sa presyo niya, wala, wala, so far Magkano na wala pala? naman nagre-reklamo. 178. Hmm. Mm, kasi siksik siya eh. Siksik yung Oh. ingredients niya. Hindi siya tinipid. Tsaka yung, di ba minsan yung ube na sa top lang rin, tapos konti lang. Hmm. Pati yung kay isang perasong ganun lang. Sa amin, ano talaga siya, parang equally portioned din siya. Pinag-isipan nila pati yung Oo, pinag-isipan. layering. Tama nga na pag umi- kumain ka ng regular na halo-halo, yung usual, pagdating mo sa dulo, tatamakin ka na eh. Usually, yun yung mga ayaw mo na kainin. na yun eh. eh. So, yung mga ayaw mo na kainin, okay, mapira-piras yung mga yellow. Mm, mm. Pero pag yung nasa dulo yung leche plan, parang, uy, kaya kanina habang kumakain ako, sabi ko, sabi ko, yung leche plan sa ilalim. Mm. Sabi ko, kala mo tapos na, Mm-mm. yung papala pala meron pang... May dessert ka pa sa dessert eh. Oo. No? Tsaka yung milk hindi rin siya basta-basta finreeze lang na milk. May formula siya eh. Kaya rin ano siya... Yun? Hindi pa rin sabihin. <laughs> Pero ano, kaya rin siya nagtatagal sa delivery dahil din dun sa formula ng, ng milk na yun. Mm, may science talaga involved. Ah, talagang mm, hands-on yung food tech namin. Sa gatas ng tao. <laughs> Parang iba na yan. <laughs> ano, yun sana sasabihin mo? Oh, tabi ko tayo nanay. <laughs> Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Wala nang Twitter. X na. X na. X and subscribe to our Patreon at our website, www.thekulpals.com. Salamat, Bebang. Bebang. Salamat, Bebang. Walang S. Walang S. Bebang, Bebang. halo-halo. Again, uh, Bebang... Uh, uh, Facebook page para yes. umorder or bebang.ph. Bebang.ph. Bebang.ph. Salamat. Uy, ang sarap. Totoo. I-check Dahil, nyo talaga to. Kakausap. Ako kahit nga nung nabanggit nila, kahit nga nung before pa last year ko pa binabanggit ng Bebang eh. No, oh, na, eh, naalala ko, nandun tayo somewhere sa malapit sa sa Manda na sabi mo, uy, malapit lang dito yung Bebang. Bebang. Ah, mag-meeting tayo. tayo dapat sa show. Oo. Oh, tapos sabi ko, oh, ano tayo, kaso wala kang parking. <laughs> Oo, parking. Pero, ba't palaging binubukang bibig ni James yan? Bebang. Mm. Thank you. Thank Try nyo. First Kahit saan ko. sa Metro Manila pwede. First time ko makakain, Yes. masarap siya. Tapos yung delivery fee naman depende sa radius eh. Mm, sa layo. Mm. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Si Francis Aquino, Lenay Mackenzie, Diego Maglaki, Irene Samson, Jean Laluan, Bert Argilia, Timothy Amoncho, Michael Manguera, JJ Tan, Robbie Anching, Mark Gelera, John Buwan, Leander Barnido Jr., John Edward Mahabage, 777 Ralph Nicole Barcos, Attorney Mayor Joy Aquino, Mike Anzel Pelarta, Kimbal, Kimberly Orain at si Bernard Louis Barbo. No, mga Patreon ba natin yan? Yes, Parang marami ko. Eh. akong narinig na uh, familiar names. Na. Salamat sa inyo. Salamat po sa inyo sa inyong laging pagsuporta. Oh. And para sa ating Cool Pals Librarian, sa kanyang mga recommends. Yan, si Jomar J. Uh, usapang summer na rin. Balikan nyo yung episode 226, Last Days of Summer. Yan. So, magandang kwentuhan ng mga summer. Alam ko yung mga pinag-swimmingan nyo to eh. Pinuntahan yung swimming. Ah, yung mga nagbabaon sa, ano, Oo. sa Splash Island. Ayan. Ayan. Talaga Episode 226 yan. Eh, kung magsa-splash island, magbebang sa halo-halo na. Bebang. Bebang, bebang ha, sorry. Bebang halo-halo. mga ano, matatanda Ano, ito, eh. naman, sorry. <laughs> Sarap yan sa Jed's Island Resort. <laughs> Oo, ito na, pinaka-cool ko. Hmm. <laughs> Ay, tayo. From Angelo Tanyedo, pamura kay Sir Rems in a bakal way, yung mahikayat po ako maging bakal din. Angelo Tanyedo. <laughs> mahikayat ako magpaging bakal. Angelo Tanyedo, yayain mo na mga pinsan mo, mga tropa mo, balik tarang kayo. <laughs> from Mamita, hi kila Elad Christopher ng Turbo Pare. Sana sold out kayo gabi-gabi. From John Alsabi, birthday ko naman. Pabati lang ako kay LGBT Rams ng happy birthday, John Alsabi. John, Jonel. Jonel Savi. Jonel. Jonel Savi, happy birthday. Hulaan ko present mo. Nasa box. Tarub. <laughs> Oy, shoutout sa'yo, Jonel. Yan ang bigay ng ano natin. Jonel Sabi. Oo, Sabi yan ang bigay sa atin. Yan. Pamura po kay Nigerian James ang office mate ko na si Carlito Morales the III. Alo, Carlito Morales the III, I will fuck you in the ass three times. Yan. Pa- nong, pamura ng happy birthday kay Grace Hipona. Grace Hipona! Canadian Nako. accent. <laughs> oh my God. Uh, Grace, uh, what? Hipona. Grace Hipona, what a scumbag your face. <laughs> Oh, Pakimura na malutong muman sina Aini at Willie Perez di namin di na nagpapakita sa amin mula kay Stephanie at Ivan. Di putang ina mo! Yan, from Binky Reyes. Kay Roger po, pamura naman po with Bakal Voice. Si Brian Corpus Ayusin na nag-birthday niya noong March 26. Pa. Ay, bye ko po. <laughs> Pukin ang ina mo. Yan, pabati po kay Sir GB in galit na Batanggenyo ang girlfriend ko na si Daphne Jewel Baez. Abay, Daphne, poke ng ina ninyo! Yan, pamura in unison sa GNC Batch 2005 Dragons mula kay Erwin. 1, 2, 3. Putang ina mo! At pamura po in a bakal Ilocano accent kay Sir Ryan Rems, ang pinsan ko ng Cool Pals na si Jed Ronald Miranda mula kay J. Concepcion. Jed Ronald Miranda nakita di uncle mo, di tatang mo, agisubsubo, ti buto, ti baka, o kininada. uncle mo tatay mo ay oh. nagsubuan. Nagsilubo yung titi ng baka. Ah. Diba, ang ganda. Okay, buti na lang. Konti na lang. Tututula ako ng Ilocano. Tututula <laughs> ako ng Ilocano. Maraming salamat again. Ah. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, salamat Bebang. Solid, solid to. Natutuwa ako na experience sa nila ang Bebang. Bebang halo-halo. Bebang butinga. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.